Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Օրերս Պաշտպանության բանակի Տիգրանակերտ զորավարժարանում հրետանային զորամասերից մեկի կողմից Պաշտպանության բանակի հրետանու պետ գնդապետ Գենադի Բաղդասարյանի վերահսկողությամբ իրականացվել է մարտական հրաձգությամբ քրակի կառավարման զորախաղեր։ Բանակի բոլոր նախապատրաստական գումարտակներում ընթանում են ավարտական քննություններ, զորամասի հրամանատարությունը ստուգում է մարտական հերթապահության պատրաստող ազնագազմի տեսական ու գործնական ունակությունները, որ เป զի բնականոն դա փոխությունը իրականացվի առավել կազմակերպված ու նպատակային։ Պաշտպանության բանակում կան բազմաթիվ զինծառայողներ, ովքեր առօրյա պարտականությունները պատասխանատվությամբ կատարելուց բացի իրենց անհատական ունակություններն ու կարողությունները օգտագործում են բանակի զարգացման, բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման, եւ նոր տպավորություններ ու ակնթարթներ ստեղծելու գործում։ Այդ մասին կներկայացնենք զինվորական առօրյա խորագիրը կրող ակնարկում։ Դեկտեմբերի 13-ին Ասկերյանի շրջանի ակնախպյուր համայնքում կազմակերպված հույս ցերեկույթը նվիրված էր Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից մեկի Վարդան Ջիվանշիրյանի ծննդյան 55-ամյակին, որի մասնակցում էին նրա հարազատները, պետական այրեր, զինվորականներ ու համագյուղացիներ։ Առաջնագծում տիրող իրավիճակին, մարտական հերթապահության կրմանն ու զինծառայողների առօրյային ցանոթանալու նպատակով Իրան Հանրապետության հյուսիսային հատվածում տեղակայված գնդապետ Կարեն Ջալավյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական դիրքերում։ Այդ մասին է պատմում բարձրաբես լեռներից գորություն են հաղորդում հայ զինօրինակ նարկը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեներին։ Մարտական հրաձգությամբ կրակի կառավարում։ Օրերս պաշտպանության բանակի Տիգրանակերտ զորավարժանում հրետանային զորամասերից մեկի կողմից իրականացվել է մարտական հրաձգությամբ կրակի կառավարում։ Պաշտպանության բանակի հրետանու պետ գնդապետ Գենադի Բաղդասարյանի վերահսկողությամբ անցկացող ուսումնամարտական միջոցառման ընթացքում Մասնակից ստորաբաժանումների հրամանատարներն ու ժամկետային զինծառայողները կատարել են տարբեր խնդիրներ ու առաջադրանքներ, որոնց արդյունքում բարձրորոշվել է վերջիններից մարտական պատրաստության բարձր մակարդակն ու ներդաշնակ գործելու ունակությունները։ Հրանոթների եւ ռեակտիվ կայակների մարտական հաշվարկները համազարգային հզոր կրակով կարողացել են ոչնչացնել բոլոր նշանակետերը եւ եւս մեկ անգամ գործնականում վերահաստատել իրենց արեստավարժությունը։ Իդեպ հրետանային զորամասի բոլոր ստորաբաժանումները վերջին օրերին ներգրավել են նման զորախաղերում։ Ավարտական քննություններ Նորակոչիկների պատրաստության գործընթացն առանձնահատուկ եւ պարտավորեցնող է։ Ստորաբաժանումների հրամանատարները մշտապես հետևողական են եւ հաշվի են առնում յուրաքանչյուր նորություն։ Նպատակը մեկն է՝ դաստիարակել մասնագիտորեն պատրաստ եւ հոգեպես կայուն հայրենիքի պաշտպաններ։ Բանակում շուտով սերենդափոխություն է։ Երիտասարդների հերթական խմբականակը զորակոչվելու է ծառայության, իսկ ավակները պարտք պատվով կատարած մեկնելու են հարազատ օջախներ։ Բանակի բոլոր նախապատրաստական գումարտակներում ընթանում են ավարտական քննություններ։ Զորամասի հրամանատարությունը ստուգում է մարտական հերթապահության պատրաստ ուղազնակազմի տեսական ու գործնական ունակությունները։ Քննությունների ներգրաված տղաները վստահ են, որ լիարժեք պատրաստ են մարտական հերթապահության ընդգրկվելու եւ կատարելու մի կողմից ամրադրական պարտքը, մյուս կողմից, որ ավելի կարեւոր են համարում, հայրանվեր առաքելությունը։ Դիրքեր մեկնելու օրվանել անհամբերությամբ են սպասում։ Հրամանատարների կարծիքով Այս սերունդը նախորդներից չի տարբերվում եւ նույն մարտական տրամադրվածությամբ ու գիտակցումով պատրաստում կատարելու հայրենիքի պաշտպանության սրբազան առաքելությունը։ Իսկ քննությունների արդյունքներն էլ բացառում են որևէ այլ մեկնաբանություն։ Կրակային, ֆիզիկական եւ հասարակական պետական պատասխանություններից քննություններն էլ անցել են բարձր մակարդակով եւ որ ամենակարևորն է, ազնագազմը ցուցաբերել է սպասվածից լավ արդյունքներ ինչն էլ թույլ է տալիս արձանագրել, որ Պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերի նորակոչիկները պատրաստ են պատվով փոխարինել իրենց ավագ եղբայրներին։ Զինվորական առօրյա Ծառայության առաջին օրերից կրծեր սերժանտ Հովանես Վարդանյանը անչափ տպավորվել է զինծառայողների մարտական ոգով ու հայրենասիրությամբ, սպաների օկատարությամբ, ուսումնասիրել զորամասի անցած մարտական ուղին եւ որոշել լրագրողի իր ունակություններն օգտագործել իր շահ զորամասի եւ զինակից ընկերների։ Այդպես էլ ծնվել է Մոնթե Թերթի գաղափարը։ Զորամասի հրամանատարությունը ողջունել է Հովանեսի մտաղացումը եւ օժանդակել անհրաժեշտ միջոցներն ու պարագաները ձեռք բերելու հարցում, ինչպես նաեւ հնարավորություն ստեղծել անհրաժեշտ հոդվածները պատրաստելու համար։ Գրծեր սերժանտ Վարդանյանը մշտապես զորամասային կյանքի կիզակետում է եւ ձգտում է իմանալ յուրաքանչյուր նորություն, դիրապետել կազմակերպվող եւ անցկացող միջոցառումներին ու պարապմունքներին։ Մշտապես շրջում է դիրքերում, զրուցում զինծառայողների հետ եւ անդրադառնում հիշատակման արժանի դրվագներին։ Թերթում սկսեցին տեղ գտնել նաեւ կարևորագույն պատմական իրադարձությունները, բայց Ռաշճան սպաների կյանքին ու գործունեությանը վերաբերող առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնող եւ ծառայության մեջ առավել աչքի ընկնող զինծառայողների կեսագունությունները լուսաբանող հոդվածներ։ Իհարկե, արորյա ծառայության հետ այս ամենը համատեղելը փոքրինչ դժվար է, բայց զինծառայողների եւ սպաների համոզման բարձուկները սպասվածից ավելին են։ Հովանեսն իր փոքրիկ թիմի հետ յուրաքանչյուր գրարման ու հոդվածի մեջ անդրադառնում է հայրենիքի պաշտպանության կարեւորությանը եւ այդ գործում իրենց մասնաբաժին ունեցող անհատների փառաբանմանը։ Շարքային Գագիկ Եկմալյանը թերթի ստեղծման առաջին իսկ օրերից Հովանեսի կողքին է եւ կարողացել է օգնել թերթի լույս ընծայման գործընթացի կայացմանը։ Հիշում է դեպքեր, երբ միակարծիք չի եղել Հովանեսի հետ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ եւ փաստում, որ սա նույնպես իր օգուտն է տվել։ Նշենք նաեւ, որ պաշտպանության բանակում ծառայություն անցնող զինծառայողները հնարավորություն ունեն ազատ ժամերին զբաղվելու քաղաքացիական մասնագիտությունների կատարելագործմամբ եւ նախասիրություններով։ Այսպես, սերժանտ Վազգեն Մանուկյանը սիրում է կիթառ նվագելու երգել։ Օգտվելով ընձեռված հնարավորությունից, Վազգեն իր ունակությունները օգտագործում է զինծառայողներին առօրյա ծառայությունից կտրելու եւ հաճելի հանգիստ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Մասնակցում զորամասում կազմակերպվող համերգային ծրագրերի եւ միջոցառումների։ Սերժանտ Վազգեն Մանուկյանը վստահ է նաեւ, որ գիտարի հնչյուններն ու հայնասիրական կատարումները օգնում են զինծառայողների մարտական ոգին բարձրացնել եւ տրամադրվել առօրյա ծառայության կազմակերպմանը։ Կրսեր սերժանտ Հովանես Վարդանյանն ու սերժանտ Վազգե Մանուկյանը պաշտպանության բանակում ծառայող բազմաթիվ երիտասարդներից են, ովքեր առօրյա պարտականությունները պատասխանատվությամբ կատարելուց բացի իրենց անհատական ունակություններն ու կարողությունները օգտագործում են նախատեսված ծառայողական հանգիստը առավել իմաստավորված օգտագործելու համար եւ դրանով իսկ իրենց փոքրիկ ներդրումն են ունենում բանակի զարգացման բանակ հասարակություն կապի ամրապնդման եւ նոր տպավորություններն ու ակնթարթներ ստեղծելու գործում։ Հիշենք եւ մեծարենք։ Դեկտեմբերի 13-ին Ասկերանի շրջանի ակնախբյուր համայնքում կազմակերպված հույժ ցերեկույթը նվիրված էր Արցախյան ազատամարտի նվիրյալներից մեկի Վարդան Ջիվանշիրյանի ծննդյան 55-ամյակին որին մասնակցում էին նրա հարազատները, պետական այրեր, զինվորականներ ու համագյուղացիներ։ Ուշ ցերեկույթը մեկնարկեց հայրենիքինա մնացորդ նվիրված ակնաղբյուրցի արենաս պաշտպաների շատակը հավերժացնող ուշակոթողին ծայրներ խոնարելով եւ առաստված հնչեցրած դերունական աղոթքով։ Վարդան Ժորայի Ջիվանշիրյանը ծնվել է 1963 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Ասկերանի շրջանի Ակնախբյուր գյուղում։ Ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը, աշխատել կոլտնտեսությունում։ Խորթային բանակում ծառայելուց հետո սովորել է Բաքվի ֆիզկուլտուրայի տեխնիկոմում, ավարտելուց հետո որպես ֆիզկուլտուրայի եւ ռազմագիտության ուսուցիչ աշխատել Գյուղի դպրոցում։ Առաջին կամավորականներից էր Գյուղի դասակի, իսկ այնուհետև Վաշտի հրամանատարը։ Մասնակցել է Խարինտակի, Ամարասի, Շուշիի, Մարտակերտի շրջանի, Ասկերյանի շրջանի գյուղերի, Ակնայի ազատագրական եւ պաշտպանական մարտերին։ Զոհվել է 1994 թվականի ապրիլի 13-ին Ջավահարլիի մոտ Գյուղի դպրոց այժմ նրա անունն է կրում։ Հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչերկրոտ աստիճանի շքանշանով, Շուշի ազատագրման համար մեդալով։ Ամուսնացած էր, ուներ երկու երեխա։ Վարդան Ջիվանշիրյանը այն հանատականությունների թվին էր պատկանում, ովքեր կանխած գալով հայրենիքին սպառնացող մոտալուտ վտանգն ու դրա կործանարար ծավալները, գրիչը փոխարինեցին սրով եւ վահան դարձան, սեփական կյանքնից չխնայելով հանուն հայրենիքի։ Նվիրյալի ծննդյան 55-ամյակի արդիվ կազմակերպած ցույց ցերեկույթին ելույթ ունեցողները Մարտընկերներն ու համագյուղացիները ներկայացնելով նրա կյանքն ու գործունեությունը վերստին արժևորեցին Վարդանի ու Ազատամարտի մյուս բոլոր քաջորդիների հայրենիքին ամնացորդ նվիրումն ու սերունդներին թողնված հայրենասիրական դասը։ Լսենք Վարդան Ջիվանշիրյանի մարտական ընկերներին՝ Արթուր Սարգսյանին եւ Կարմեն Ավետիսյանին։ Զուգադիպության կարգով կյանքում հայացքները ամեն ինչի նկատմամբ շատ համընկան Վարդանն ու իմը, բացի պատերազմի դարձանք եւ կյանքի լավ ընկերներ։ Ես առանձնահատուկ ցավ եմ ապրում Վարդանի մասին, նույնիսկ հուզմունքները խեղդում են իր մասին ասելու, որտեվ մենք հասցրեցինք լավ ընկերոջ։ Ինչքան էլ ասում են, բոլորն էլ նախընտրանք ունեցել են։ Վարդանը ի տարբերություն շատ շատերի ոչ թե ճակատագրի բերումով նախընտրանք չուներ, դրա համար դարձավ զինվոր։ Նա էլ կարար շատ շատերի նման նման դրսի ճանապարհ բռնել, բայց Վարդանը իրոք զինվոր էր։ Պատերազմը միշտ նախընտրում տանում է լավերին։ Անբացատրելի կորուստն էլ վիշտն էլ շատ մեծ է, պատերազմում շատ-շատ արժան ինգերներ են կորցրել, բայց Վարդանիկ Օրուստի իմ համար մանավանդ այն դեպքում, որ ամեն ինչ կատարվավ իմ ձեռքերի մեջ, ամեն ինչ կատարվավ իմ աչքի դիմաց, կող կողքի, ուսուսի կպած։ Այսօր ես կուզենայի, որ շատերը նույնիսկ պատերազմը բռնելուց հետո հասկանան, Վարդանը մարդկային են որակն ուներ եւ զինվորի են տեսակներ, որ երբեք իր անձնական վիրավորանքը չէր փորձի բերեր հավասարցներ ազգի շահերի հետ դասելու։ Ինքնազուսպ կխեղտերի ինքը իրան, բայց ինչքան էլ վիրավորանք ունենար, այդ վիրավորանքը չէր դասի նրանում, որ նույնիսկ այս պահին արտարություն են պետք, իրան գնահատել է պետք, իրան տեսնել է պետք։ Նրան այդ բոլորը չէր հետաքրքրում։ Նրան հետաքրքրում էր պատերազմը շուտ վերջանալ, իր ընտանիքի հետ, իր անդորով, իր կյանքով ապրել։ Ինչ օրշտված է մարդկային բարձր հատկանիշներին, Վարդան այդ հատկանիշներով օրշտված անznավորություն ответственность. Վարդան Ջավաշիրյանը ռեչինը մեծ հոգուտեր մարդ էր, ազնիվ տղամարդ, լավ ընկեր, իսկ լավ ընկերը չի կարող վատ մարդիկ լինել։ Երևի պատերազմական իրավիճակը մարդու հոգեբանության բարդ խառնվածքի բանը իհայտ է վերում, քանի որ ընկերության ամենամեծ գնահատականը պատերազմի դաշտում է։ Լավ զինվոր էր, լավ հրամանատար էր, խոսքը ուներ իր արժեքը եւ շրջապատը գնահատում ու ենթարկում էր կարծես թե անկախ նրանից զուտ հրամանատարի կերպարով, թե որպես անհատ, որպես մարդ։ Ստում էր Վարդանը դեռ շատ բան ուներ անել, շատ բան եւ մարտի դաշտում եւ առավել եւս խաղ ժամանակաշրջանում։ Մեծ կորուստ էր մեր համար, հիմա էլ հիշողություններով եւ վերադառնում ենք այն տարիները, մեծ ցավ ենք ապրում, Մի դեպք, երբ որ ասենք ինչ որ տղաների մեջ ինչ որ հարցի շուրջ եւ երևի վերջնականը ինչ որ մեկը ասեց արթարությանը ավելի մոտ չէր, իր մեջ շփորտքում կար, ասես սպասի, սպասի, դեն չի, սրա կողքին այս սենց կա, որը ավելի արթար է եւ ավելի ճիշտ։ Եվ տակհարյուն լինելը դա երևի արթարամտության ներքին խառնվածնա, որ ինքը մի քիչ ավելի պորտկուն էր դրիցկական պահերին։ Սա հենց սադրում է իր արթարամտության եւ հրամանատարի կերպարի անունը որ ինքը առաջնորդի բան կար մեջը, շատ կարևոր էներգիա կար։ Լավ ընկեր էր, շատ լավ եւ լավ քաղաքացի նվիրված հայ։ Կամավորական ջոկատների հիմքի վրա ստեղծված եւ օրեցօր հոզորացող պաշտպանության բանակն ու նրա քաջարի զինծառայողները, ովքեր այժմ օր ու գիշեր կանգնած են հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում, իրենց հերթին վստահեցրին, որ լինելով Վարդանի ու մյուս բոլոր նվիրյալների գործի շարունակողները արժանապատվությամբ կկատարեն հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտքը։ Լսեք Էնզորա Մասիզին ծառայող Շարքային Հարութ Բաբալյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի 2015 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 172 հրամանի համաձայն Վարդան Ջիվանշիրյանը մշտակամը ծված է որպես հավեր զինվոր Պաշտպանական շրջանի 14-րդ վաշտի ազնագազմի ցուցակում։ Վարդան Ջիվանշիրյան ընկել է քաչի մահով հանուն հայրենիքի ազատության եւ անկախության համար մղված մարդուն։ Հենց այսպես տարիներ շարունակ յուրաքանչյուր օր հպարտությամբ են քնչեցնում մեր հերոսի անունը։ Հարգելի Վարդանի ընտանիքի անդամներ, հարազատներ, մարտական ընկերներ, համագյուղացիներ եւ հրավիրվածներ։ Պաշտպանական շրջանի հրամանատար գնդապետ Հրայր Թևոսյանի եւ մեր ողջ անձնակազմի անունից Շնորհավորում ենք Վարդան Ջիմաշիրյանի ծննդյան 55 ամյակը։ Հարգելի ներկաներ, հպարտացեք, որ ճանաչել եք այսպիսի հերոսի, այսպիսի քաջարի մարտիկի, ինչպիսին էր Վարդանը։ Մենք զինվորականներս հպարտանում ենք, որ ծառայում ենք հենց այն վաշտը, որի շարքերում հավերժ մցված է նրա անունը։ Դժվար է եղել նրանցած մարտական ուղի։ Հայրենիքի պաշտպանի սրբազան առաքելությունը նա սկսեց Արցախյան գոյապարքարի հենց առաջին օրերից երկար ու դժվար մարտական ուղի արցը։ Վարդանը միշտ խղճով է կատարել իրեն հանձնարարված ամեն մի պարտականություն։ Շարքային զինվորից միջև բաշտի հրամանատարի պաշտոն։ Վարդանը այն անհատներից էր, որը չխնայեց իր ամենաթան, իր կյանքը, հանուն մեր հայրենիքի, հանուն իր ծնողների, երեխաների, հարազատների, հանուն ինձ համար, քեզ համար, մեր բոլորիս համար։ Երից շնորհակալ ենք հայրենանվեր եւ նպատակասլաց, ընկերասեր եւ պատվախնդիր, վճռական ու արիական, զինվորական սկզբունքներն ընտանեկանի պես հարգող ու պահպանող հերոս Վարդան Ջիմանշիրյանի։ Հարգելի ազատամարտիկներ, հավատացեք, որ մենք բոլորս կշարունակենք այս սրբազան գործը, որը սկսել եք դուք, որը սկսել է մեր քաջ Վարդանը, Ավոն, Վազգենը, Ապրիլյան հերոսամարտերում քաջարի զինվորները, Ռոբերտը, Ադամը, Քյարամը, Սարգիսը եւ հիմա խոստանում ենք անարիք պայլային սահմանները, որոնք ազատագրվել են մեր քաջերը իրենց արյունով։ Փառք Հարկ մեր Վարդանին։ Հույս ցերեկույթի ավարտին ընթերցվեց Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանի, Վարդան Ջիմաշրյանի եւ նրա հարազատներին ուղղված իրախտիկի խոսքը, իսկ միության վարչության կողմից հուշանվեր փոխանցվեց նվիրյալի ընտանիքին։ Նշենք նաեւ, որ հույս ցերեկույթին ընչեցված ելույթներն ընդմիջում էին Պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի եւ Վարդանի անունը կրող դպրոցականների գարվեստական կատարումներով։ Բարձրաբես լեռները զորություն են հաղորդում հայ զինվորին։ Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում զինծառայողները բնակլիմայական բարդ պայմաններն անտեսելով մարտական հերթապահությունը կազմակերպում են սահմանված կարգով եւ պահանջող չափանիշներին համապատասխան։ Մարախուղն ու քամին չեն խանգարում վերջիններից զբաղվել առօրյա ծառայությամբ եւ կազմակերպել դասացուցակով նախատեսված պարապմունքները։ Ընթակառակը ստորաբաժանումների հրամանատարները վստահեցնում են, որ ժամկետային զինծառայողները քաչ գիտակցում են, որ նախատեսված պարապմունքներից են կախված իրենց հետագա ծառայողական ու մարտական հաջողությունները։ Ոստի պատասխանատվությամբ ու գիտակցումով է մոտենում ամեն մի առաջադրանքի։ Վաշտի հրամանատար կապիտան Իսաբեկ Գաբրիելյանը զրուցում ասում է, որ ամենօրյա պարապմունքները կազմակերպում են պատասխանատվությամբ եւ հետեւում, որ เป զի յուրաքանչյուր զինծառայող իր պարտականությունները կատարի պատշաճ մակարդակով։ Եվ վստահ են, Գործընծարյալները համապատասխան ուսումնական շրջանն անցնելուց հետո պատրաստ են կատարել ցանկացած մարտական խնդիր, անկախ բնակլիմայական եւ եղանակային պայմաններից։ Այս վաշտում մեծ ուշադրություն է դարձում զինծառայողների ֆիզիկական պատրաստությանը, իսկ շրջակա միջավայրն ու բարձրաբես լեռներն էլ հավելյալ զորություն են հաղորդում հայ զինվորին։ Հումուտ ու արհեստավար շրամանատարները սովորեցնում եւ հետեւում են, որ เป զի զինծառայողները մշտապես կոփվեն ու զարգացնեն իրենց ֆիզիկական ունակությունները։ Ինչն էլ զինծառայողներին հաղորդում է հավելյալ վստահություն։ Շարքային Գոր Գրիգորյանը գոհ է ծառայությունից եւ այն պայմաններից, որտեղ անցնում է իր առօրյան։ Նա նաեւ պատասխանատվությամբ է վերաբերում այն առաքելությանը, որը ստանձնել է եւ համոզված է, որ կարթարացնի իրեն։ Իսկ Շարքային Կարո Քուրաջյանն իր հերթին գտնում է, որ ծառայությունը յուրաքանչյուր տղամարդու գործն է, իսկ դրանից խուսափելը անպատվաբեր։ Ոստի ընկերներով փորձում են ծառայել այնպես, որ հետո չզղջան իրենց սխալների համար։ Ստորաբաժանումների հրամանատարության ուշադրության կենտրոնում մասնավորապես ազնագազմի մասնագիտական պատրաստվածությունն է եւ կցագրված զենքզինամթերքին ու ռազմական տեխնիկային լիարժեք դիրապետելը։ Ոստի տեսական պատրաստությունը ամրապնդվում է մշտական գործնական պարապմունքներով։ Ուսուցման գործընթացի վակտի մասնակցություն են ունենում նաեւ կրծեր հրամանատարները՝ ավագ լեյտենանտ Սամվել Դավթյանը եւ լեյտենանտ Ռաֆայել Հակոբյանը, ովքեր իրենց փորձառությունը փոխանցում են նորեկներին։ Ստորաբաժանման հրամանատարության մշտական ուշադրության կենտրոնում նորակոչիկների պատրաստությունն է եւ նրանց ծառայության մեջ լիարժեք ինտեգրումը։ Հմուտ եւ փորձառուս պայակազմը նորակոչիկների զորամաս ոտք դնելու առաջին պահից սկսած հսկայական եւ բազմաբնույթ աշխատանքներ են իրականացնում, թե նրանց հարմարվածությունը ապահովելու եւ թե հետագա ծառայության կազմակերպման ուղղությամբ։ Ուսուցման գործընթացի հետ համահունչ ազնագազմի հետ տարու աշխատանքների ոլորտի սպանները Մեծ ուշադրություն են դարձնում նաև զինծառայողների բարոյահոգեբանական ապահովման եւ միջազգային առողջ փոխհարաբերությունների ձևավորման գործընթացներին։ Այս ուղղությամբ մեծ է նաև սերժանտական կազմի, առավել եւս սերժանտական խորհրդի անդամների դերը։ Զորամասի սերժանտական խորհրդի նախագահը մշտապես կազմակերպում է ժողովներ եւ զինծառայողների հետ քննարկում պրոբլեմատիկ հարցերը, փորձում եղբայրական հոգատարությամբ արկա խնդիրներին տալ անհրաժեշտ լուծումներ։ Դավիթ Մարտիրոսյանը, ով միշտ աշկի է ընկել իր բարեխիղճ ծառայությամբ, մեծ հետ զրույցում ասաց, որ որպես սերժանտական խորհրդի նախագահ անընդհատ փորձում է զինծառայողների կողքին լինել, կիսվել սեփական ծառայողական փորձով, մասնավորապես նորակոչիկների շրջանում։ Դրա համար կազմակերպվում են ժողովներ, սերժանտական կազմից անձամբ իմանում են իրենց ստորաբաժանումներում արկա իրավիճակը, ազնագազմի տրամադրվածությունը եւ եթե ինչ-որ հարցեր կամ խնդիրներ են իհատ գալիս, փորձում են կարճ ժամկետներում դրանք լուծել։ Զինծառայողներն այստեղ երբեք չեն մոռանում, որ վերոնշյալ գործընթացների ողջ համալիրն ուղղված է մարտական հերթապահության կազմակերպմանը եւ հայերենիքի պաշտպանների պատրաստությանը, որ เป զի հարկ եղած դեպքում նաեւ հակառակորդի սադրանքներին արժանի հակահարված հասցնեն։ Իսկ գումարտակի հրամանատարն վստահեցնում է, որ ազնակազմը մշտապես պատրաստ է իր արժև դրված մարտական խնդիրները բարձր մակարդակով կատարելուն։ Պատիվ ունեմ ծառայելու այս լեգենդար զորամասում։ Զորամասի անցած մարտական ուղի միայն հպարտություն է հաղորդում յուրաքանչյուրից։ Ասում է գումարտակի հրամանատար Բոգնդապետ Արգիշտի Սարգսյանը։ Ամբողջացնելով Հյուսիսային համանագոտու մեր շրջայցի արդյունքները, կարող ենք արձանագրել, որ անկախ բնակլիմայական պայմաններից, ծառայության առանձնահատկություններից եւ տեղանքից, հայ զինվորը մարտավարամասնագիտական անհրաժեշտ պատրաստվածության, ֆիզիկական կոփվածության եւ ամուր ոգու շնորհիվ մշտապես անսասան է եւ պատրաստ է այնիքի սահմանները պաշտպանել առանց երկմտելու։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ կհանդիպեք մեկ շաբաթ անց։